76. Odg'urmishning kesal bo'lib o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi: bir kishi turidi so'zimba ko'rishatdim deb ijozat so'rayotidi o'gdilmishning xizmatchiga savoli o'gdilmish yana dedi berib so'ra nimi so'zi bor ekan nima deydi o'zi kimkan xizmatchining xabarchiga savoli xizmatchi yana chiqib xabarchidan nadin kelganligini tilikini va o'zining kim ekanligini so'radi xabarchining xizmatchiga javobi bu odam dedi meni o'dg'urmish avatdi so'zim bor uning qerindishini ko'ray qani xizmatchining o'gdilmishga javobi xizmatchi uqib qaytib kirdi xabarchining nima deganligini aytdi qerindishining ish bilan avatganligini dedi o'gdilmishning xabarchiga savoli o'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi bu odam uyga kirib uningga salom qildi o'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi tiliking nima so'zingni ayt ey dona dedi xabarchining o'gdilmishga javobi u dedi meni o'dg'urmish avatdi seni kelib menga bir yo'liqsin dedi ahvoli ig'irlashdi hasrat chekib yotidi uningga bir yo'liqqin ay dili yaqin o'gdilmishning xabarchiga javobi o'gdilmish javob berib dedi kal bir narsa yegin ondin billa borayli xabarchining o'gdilmishga javobi xabarchi unimidi va dedi qarindishingning ahvoli yomonroq ay bilimli kim ketib qoladigandek turdi man sandin avvalroq boray san oldirmay orqamdan bog'in ay xushbeil xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi o'gdilmish hayron bo'lib qo'llarini uvlab qoldi o'rnidan turib qayg'uli qoldi uyiga kirdi Xushonligi yo'qoldi hasrati ulg'aydi biroz yetib baxdi, uyqusi kammadi Bir kecha bir yildek uzab ketdi yotamadi. uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumg'an edi uyqusi qochdi ko'zidan uyqu yiroqlashdi Yeni o'rnidan turib uzun o'ltirdi oltin tong etish uchun o'q yosini batladi chimanzorda bulbul xush avaz bilan sayridi ishq ahllari anglab ko'ngli hayajonlandi o'gdilmish etini minib qerindishi tarafga mangdi ichkiriga kirib qo'l yuzini so'yib ko'rishdi qerindishiga qaradi putini uzitib yetibdi chopinini to'shak yengini yostiq o'gdilmishning o'zg'irmishqi suoli o'gdilmish so'radi sanga nim bo'ldi ey qarindosh seni ko'ribli ko'nglim bearom bo'ldi o'zg'irmishning o'gdilmishki javobi o'zg'irmish aytdi ey qarindishim yo'lim ko'rinib qoldi o'lim tutqoqliqqa tutdi ketib qoladigandek qilaman sening yuzingni bir ko'ray deb seni ovora qilib bu yerga chaqirdim o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi ay jinim inson hayotla bo'lsa kasalga giribtor bo'lib turadi ko'nglingni yomon qilma tilingni yig' kasallik gunohqa kaporat bo'ladi bilimlik so'zi nima deydi angla bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalag'uchidir qara kasal san uchun gunohqa kaporatdir gunohsiz kishi kim manga aytib berginchu kishi og'risa barcha gunohlari to'kiladi gunohlari to'kilsa kishi qutluq bo'ladi ay palvon barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi kesiling yaxshi bo'la eson bo'lasan gunohlaring tozalanib savobga ega bo'lasan nimishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqirasan o'lishingni qandoq bilding ay ko'ngli tuz o'dg'urmishning o'gdilmishga javobi o'dg'urmish javob berib dedi buning sababi shuki o'limimni rabbim tushimda ayon qildi ko'rgan tushimdan manga ravshan bo'ldi o'limim men uchun tushunishlik bo'ldi ay palvon xudo yaxshi yomonlikni qazoni bildirmoqchi bo'lsa uyquda yotganda tushida ayon qiladi o'gdilmishning o'tg'urmishqa javobi o'gdilmish javob berib dedi bu so'z ancha yaxshi emas ay ko'ngli tuz kishi kasal bo'lish bilan o'ladigan bo'lsa yer yuzida tirik odam qolmagan bo'lar edi odam bolasi tirikkan kasal bilan og'riydi har bir kasal o'lim bilan hayot yildizini kesmaydi odam yetib uxlasa tush ko'radi uni o'rguchilar yaxshilikqa qaritib ta'bir beradi